Prea curată și prea sfântă născătoarea lui Hristos, către tine se îndreaptă orice suflet credincios. O Marie, sus în slavă, Fiul tău te-a înălțat, care regină peste toate, el pe veștean coronat, care regină peste toate, el pe veștean coronat.